Дякон Зоран, мой помощник, и се молеме. Отче Небесен, бараме да ти ни зборуваш. Господи, зборвай спремай сърцата на всеки ден присутен, да то слово ще биде проповедано и го има ефектово името на Исус, да Духа и струя преко него. Твоето помазание да запечата най-важните мисли и променеш оваа црква, да променеш града, да променеш животите во името на Исус, да бидеме слични на Тебе, Светики от Тебе, благословени и благословка от Тебе, во името на Исус. Амин. Добър вечер и Божи благослов. Добър вечер. Преди да почнем с темата, само сатър да кажа. Така, дойде ми така да мислите за църквата Христова последните времени ќе биде много напаѓана. Црквата Христова ќе биде много много напаѓана. Ама таму пишува Библията дека црквата Христова ни адските порти не можат да нападят. Тоа е ветување от Господ. Црквата Христова ни адските порти не може да нападат. И ние како жива църква, Христова църква, треба да се стреме да се бориме против неприятелите. Първото и основно нещо, що ќе напаѓа приятел е у ти пишува последните времени е любовта ке изладе по милите. Ке нема любов, страшна работа. И гледаме дека нема любов. Гледаме нам дека нема любов. Се е за откорис, интерес, пари, влияние. Ама от црквата не треба да биде така. От црквата треба да владее Любовта Љубовта е Христова. Тая любов не вразува. Тая любов ги вразува теловите на Христовата тело. Така да се стремяме да се изпълнуваме всекодневно с любов на Христо. Ако знаде любовта, нищо не сме направили. Така да се стремяме да имаме любов един за други. И по това да не познаваме. И сега, темата е, защо сме повикани? Господ не повикува Господ не знае сите по име. И он не повикува. Защо? Пишува у Евангелие от Матей 22.14. 22 глава 14 стих. Защо мнозина се повикани, но малко ми не са избрани. Защо сме повикани? За да бидем избрани. Едноставно. Лесно едноставно. Ние сме повикани, за да бидеме избрани. Защо инако Господ ке не повика? Да бидеме избрани. Негови чеда Божи. Господ сака ние да бидеме Негови. Не да бидеме наши, не да бидеме на кявово, не да бидеме на крево. Господ сака да бидеме Негови. И затоа не повикува. Он не повикува. И сега тук в Първо Солоняни, първа глава, четвъртия стих, вика, знаеки възлюбени братя, и аз като дадам от мене и сестри, Знаеки възлюбени братя и сестри, дека вие сте избрани. Стихов ветува. Знаете, вие сте избрани. Чим сте повикани? ще бидете избрани. Ако, ако се покаяме по името на Господ Исус Христос и се отречеме от греха, ние ще бидеме избрани. Има устно. Ние сме избрани, ако се покаяме, изповедаме ги гревовите и ние ги бидеме спасени. То е това. Ни едно име друго под небото не може да не спаси. Ни едно име. Пишува от първо Тимотей, мислим да греша. Ни едно име дадено изпод небото няма да не спаси. Само името на Господ Исус Христос. Ни Свети Петър, ни Свети Йован, ни Богородица, ни Света Петка, ни Еремия, ни тия празници ще ги празнуваме. Ще ги празнуваме. Ние биваме тия не спасува. Оти никой не е пролял кръвта. Никой не е пролял кръвта за нас. Само Господ Исус Христос. Ама пишува малко минути са избрани. Е сега, защо сме избрани? Обикали сме, за да бидем избрани. Защо сме избрани? песната беше прекрасна. И молитвата на сестра Милчева беше прекрасна. То беше отговор. Защо сме избрани? Сега ги прочитаме. Ще читаме сега от Първословняни четвърта глава, от 2 до 8. Защо е Божията воля? Вашето осветуване. Да се въздържувате от блудство, всеки от вас да знае да го държи своя цар по светост и чест. Не по поход на страст, како народите кои не го познаваат, та да не престапува и го измамува своят брат по тоа, защо за сето тоа Господ е одмаздувач, како што ви рековме и сведочевме порано. Именно, Бог не е призва на нечистота, туку на осветување. Затоа кој го отврна тоа? Не го отврна човекот, туку Бога кој ви го дава и својот свети дух. Одговор зашто сме повикани е осветување. Бог не повикува за да не освети. Бог не повикува да не направи да видиме свети. Свет, свет, свет е Господ. Опрска него много пати врте тоа. Тоа е темата. Свет, свет, свет е Господ. Ама Господ сака и ние да бидеме свети. Затоа и не повикува. Бог не повикува да ме освете, да бидеме Негови, кой ще гледа от небото да се радува за нас. Да вика, добри и верни слуги, дойдете към мене, у моят мир, у моята починка. Само и аз можам да ви давам мир, вика Господ. На овай свет нищо не може да ви даде мир. Нищо. Само верата у Господ Исус Христос. Това ми дава мир. И он сака да видиме чисти, и свети. Пишува тука. Бегнете от блудство. И аз не ви повикам, вика Господ, да бидете нечисти, да бидете нечистота. И аз ви повикувам светост. Осветуване. Да бидеме свети, чисти, непорочни чеда Божи. Деца на светлината. Не на тъмнината. Деца на светлината. Затоа сме избрани, затоа сме повикани, затоа сме очистени. Да бидеме деца на светлината. Сега, осветованието има няколко фази. Аз тук три ги направя. Осветуване има няколко чекове. Три чекове ќе кажам аз. Првиот и основниот чекор, за да бидеме осветени, за да бидеме у тоа осветување да напредуваме, првото и основното нешто е очистување. Очистување. Кой сака от нас да пие от чаша пуна с оталок от кафе? Кой ги пие вода в тази чаша? Никой. Никой. Що правим ние право? Право я е отчистиме. Право го изтуреме талоко. Па после избиеме. Па избиеме и с осяги. Защо? За да свете чашата и ние да пиеме чиста и свежа и вода. Така ли е? Ако грешно кажете. Да. Така е. И па Господ тоа го сака и од нас. Господ сака ние целиот талок шо е у нас. Целиот талок шо е у нас, грео, се, сето тоа Господ сака да го очисти. Да го очисти. Да го нема повеќе. Зашо? За да светиме пред него. Ами, ќе не биде како чашка вака и да свети. Е. И ако требаше е малко сега ќе стая. Ако треба и жешка вода ќе се. Ама сака да бидеме чисти, очистени. Очистуването от грех е първото нещо. Е сега, у Стариот Завет имало много примери. Има у Проеви, у левити, у второзаконие. Пишува дека има много жертви. Дека много жертви се пролеват кръвта, пролеват на ягниня, на кози, на юнци, на се и се що, за да луѓето се очиста. Затоа што Бог е безгрешен. И Господ сака ние да бидем безгрешни. Никой не може да дойде пред Господ, ако е угрев. Ако е нечист. Никой няма шанс. Няма шанс. И затова израелците, кога да дойдат в Божието присутство, мора да принесат грелови, жертви за нивните грелови. Има ги там един куп жертва. Жъртва за прелюбите жртва за лъжени, жртва за крадени, жртви уше за шолидине. Има ягниня, има кози, има юнци, се чите, стария заедно пишува. Луѓето тогава сака да чисти, не е ли? И тогава се кара Господ. Ние сакаме ли го Господ? Сакаме. Луѓето тогава се кара Господ. Биле избрани. Израел бил избран Божи народ. И това ги се право свещенико, задолезо светията на светиите, полага ръката на немино ягненце. Ягненцето е немино и го коле и го пръскува, за да видим, чистен сте Другото ягне си нагрело не издел върз неговата глава и го пущат от пустината, за да бидат очистени. Арно, колко ли само и nije се клава. Може да замислите. Колко грела, за да бият очистени, колко ли само ягниня, кози, юнци се е от това време. А сега грева е още по-напред. И ако не може тази кръв да ги очисти, Господ имаше перфектен, съвършен план. Кой беше план? Upravo Jovanovo i 14. Послание. Prvo Йованово послание. Prva глава от 5 до 10. Чек от Евангелието от Йованово, говори Първо Йованово послание. Вика, ова е що е чувства от него, и што вие јавуваме вам, вам. Бог е светлина и во него нема никаква темина. Ако речеме дека имаме заедништво со него, а одеме во темина, лажеме и не ја вршиме вистината. Ако пак одеме во светлина, како што е тој самиот во светлина, имаме заедница еден со друг и крвта на неговиот син Исус Христос не очистува од секој грев. Ако речеме дека немаме грев, се измамуваме сами себе си. И истината не е по нас. Ако ги изповедаме своите грехове, той е верен и праведен да ни ги прости греховете и да не очисти от всекоя неправда. Ако речеме дека не сме сгрешени, не го правиме лъжец и неговото слово не е по нас. Кръвта на Исус Христос не очистува от всекакъв грех. Он дойде и я проля кръвта. Он беше съвършено Божие ягне. Без греши. Правен. Божи син. Господ. И неговият план беше го видя дека то не може нищо да очисти. А он не сака, како што беше преска пореката. Бог е любов. Бог е любов. И таа негова любов, он какво не покажа на нас. Пошто ягнията не може да очистат грехот. Он я покажа любов с то, що го даде своя единороден син. Господ Исус Христос дойде от небото, остави цялата Божия слава, остави горе се за мене и за тебе. За мене и за тебе. Не е по заслуга. Не е по заслуга. Тук е Божия благодат. Божия благодат, любов. Добиваме до то, що не сме го заслужили. Ако го добиеме, точно сме го заслужили. Ке отидем в пековото. Ако добиеме, точно сме го заслужили. Нема да не има. Нема да не има. Ако добиваме точно, не сме го заслужили. Благодатта Божия. Тая любов я покажа на кръсто. Умирайки за мен и за теб. Неговата кръв, що се проля, чисте от всекакъв грех. Неговата кръв да ги очистува нашите салони. Ние, замислите се, ние сме като чаши, бокали, салони. Тало пуни со грех. Кръвта на Исус Христос не очистува от всеки грев. Тая света кръв и не трябва да я гасаме. Ако он я вика верен и праведен, да не ги просто гревове. Какво? Пишува. Ако ги изповедаме гревовете пред Него, ако се покаяме, ако речеме Господе прости, не съм знаел дека тоа не ме очистува. Не съм знаел дека традицията не ме очистува, ако е традиция. Господ ме очистува от традицията. Македонската православна традиция. Толкова много недържно робство. Колко ли само свеки се изгорат на Велико? Колко ли само пари врчат? Колко само ягнини от ами ден днеска за жал моя, като че принесува ягнини. За жал газа е кръв на светата кръв. Колко ли само ягниня, колко ли само пиени, колко ли само веселби, защо от Иисус умрел и се весел. А Исус умре за на чисте, от тази традиция. Самото покаяние О името на Господ Исус Христос, тая кръв е чисти, от тия работи, ще сме ги правили. Той више забравена. Очистуване от грех, от неправда, от все, що е зло. Затова вика, ние сме, ние сме избрани, от и ние живеем от темнина. Замислите, какво Господ може да гледа от темнина? Бог е то. Он гледа. Он гледа се. Он ги гледа нашите сърца. Он знае кои са него. Он тражи, тражи. И знаете што? Има шанси и за тие што не са него. Има шанси за сите. Оти Господ е долго трпелив, бавен на гнев, спор на лутина и чека. Чека. Луѓето да се освестат, да бидат пресвелчени и да сванат дека само неговата крв може да не очисти од грева. Он крвта ја е проля за да не очисти од грева дъжка за секогаш. А, други, а другите пренесуват всеки великден по едно ягне, всяка година. Ама неговата кръв е дъжка за секогаш. И няма пренесувание виши курба. Няма пренесувание више, няма палени свеки. аз съм светлината на свето, вика Исус. И аз съм светлината на свето. И кой ме следе мене няма да оде от темнина, него тя има светлината на живото. Светлината на живота. И ние от тази темнина сме избрани, избрани. Пуни суталок избран. Повикани, избиени со кръвта на Исус Христос и донесени на светлината. От темнината не взима, пуни со талок. Со кръвта негова не мие и не става на светлината. И знаете ли избрани Садови на светлината колко светът? Тоа сме я и ти. Тоа сме я и ти. Ние сме избрани от светлината. И сега тази светлина трябва да я върнем в оваа темнина. Господ не е избрал ние само си следемо светлината и да светеме сами на себе. Господ не е избрал да отидем от темнината и да, носиме светлината, да го носим Евангелието на спасението. Господ Исус Христос спасува. Он е достоен за чест, слава, почет и величество. Он е достоен. Господ е достоен. Никой друг. Он е свет. Никой друг. И Он не осветува нас. И аз знам дека света Петка била жена, шо е верувала Господ. Дори живото си го е дадела за него. Кога се освестил и кога дека Господ е очистил, она е почнала да свети и е наречена света петка. Сега треба ли ние да се нарекуваме Свети Ангел, Света Милка, Света Моника, Свети Зоран, Свети Тай Јовај? Ние сме свети, осветени и нема потреба да ни стават ореоли. Ние го носиме ореоли. Ние ги носиме. И тази светлина треба луѓето да ја видат. И тази любов треба да ја видат да видят дека сме очистени. Затоа вика, немојте да имате блуд, не живеете блудство, вие сте избрани да бидете чисти, а не да носите нечистота. Оди Павле пишува, оди пазите вашиот брат да не го наведете на тоа. Господ е обмаздувач. Ако ние, светиите, носиме нечистота, Господ е осветувач. Треба поново да се чистиме. Кръвта на Господ Исус Христос е чиста от всякакъв грех всекодневно, ако погрешим. Чашите ние, ако ги избием и ако ги ставим, ако не ги користиме, ке на пършина, това трябва да се избием. Така? Ама чашите, ако ги користиме, ние ги миеме. Вели отидат си Господ ги избием. Така и Господ, ако ние не ще забавяме или направим нещо, Господ ке ни избие, не пага, да не пагаме долу ниското. Господ, я погреши. Бог е любов. Он не измива. Он ке не избие. Ке се изкапеме Словото Божие. Ке бидеме избаняти, ако читаме. Светлият Дух е тази, що не очистува всеки ден. Преко кръвта на Исус Христос. Господ очистуваше и от болести, от лепра. Осма глава Евангелие Матери, долага лепрозен. Знаете ли лепрата що е? Тия раните, чиривите, що са излезени целите и губали, господи, ще губа, не И луѓето бегат от тила. Луѓето бегат от таков човек. Заразна болест. Нали, просто ја виде. И вика, Господи, ако сакаш, можеш да ме очистиш. И знаете ли што му отговаря Господ? Знаете ли што му отговаря? Сакам. Сакам. Ја ке рече, бегај ме прво, оди измаја се потој. Ама Господ не вика така. Господ вика, сакам, но добре, но добре, Господ не се сплаши. Ако беше човечката днес, но добре, и лепрата моментално изчисти се. Отнемая! Господ и ден днеска може да очисти от болест. От било каква болест. И смъртоносна болест. И лесна болест. И грипчи. И кашница. Господ може да очисти, да изцели. Господ може да очисти и от демони. Ние си играме, не си играме играчки, него ние мислиме, някои други мислят, дека демоните са измислени. не има такви работи. Има такви работи. В духовния свет има. И знаете ли коя е борбата помежду демоните и ангелите? Они се борят за човешките души. Против демоните а ангелите, имаме ангели чували, ще се борят. Всяко дявол намислил. С обръкай да направи. Господ ме чува, знам. Ма дявол става стапици. Ангелите се борят тия стапици да бият тръгнати. Затоа ако се молиме ние, Господ ни дава ангели чувари. Защо? Оти сме чисти садови, очистени. И Господ сака да не очисти от демонската сила, сака да не държат от Неговото присутствие. Коста Него Божието присутствие. Демоните не можат, ама баш нищо да ще направи. Они може само да не лажат, ако повелуваме на лагата, ќе бидем изнажани. Допуштено е, ама не можат да влезат у нас, защото кръвта на Исус Христос е връз нас. Ако се тръгнем от Божието присутство, е тогава е ризико. Ама ние остануваме Божието присутство, защото Неговата кръв значи, е чиста. Значи, първото е очистование. Второ, втори учебник. от очистени. Може да се мислите кой е втората точка? Отвоени. Очистени. Отвоени. Господ не очистува и не отвоюва. Отвоени. Е сега, в Стария Завет пишува дека имаше едно племе, що беше отвоено то бяха левитите. Левит, левит, левитското племе. Они бяха у Божия народ, у Божия народ, отвоени. Бе отвоени защо? Да му служат на Господ. У храма. Да служат у храма. И той беше задачата. И они бяха платени за това. Взима плата, затоа што они работят в храма и му служат на Господ. Беа отвоени. И ги сега у храма. Читаме сите. У храма имаше отвоени Божи садови. Божи садови. И тоа златни, сребрени, бронзени. Секакви садови. И они беа отвоени. Беа отвоени за Божия употреба. Луѓето не треба да, да примат од тие садови пиени. Златни садови у храм. Златен жртвеник имаше. Мијалник имаше. Чаши има. Пехар има. Се имаше за Господ. Може да замислите се. И след това беше отворено за него. е на Луходоносор. Големият осмивач. Знаете ли кой е? бил Да. Знаете? Първият е дал трава. Е дал трава. Затова ще бил вегетариан. Не вегетариан, а и животинско ядало имаш. Що се случило? това довадя цар и го освоюва Иерусалим. И първото нещо ще прави ги гръбна Божите салми. Първото нещо ще направи Навуходоносор ги гръбна Божите салми. Ограби го храма. Ограби го храма. И сите салми ще пеят, наменете за Господ, ги донесе у Вавилон. А в Вавилон, нека слушам на квизо арена, прашението беше, що значи сборът Вавилон. Ние знаем, що значи сборът Вавилон? Сбъркан. Вавилон значи сбъркан. А он има преведено квизо Божия брата. Може да се мислите. Куквизо, сборът Вавилон значило Божия брата. Коя е заблуда, коя лага? Е нека го гледа квизо. Викам, но няма връзка се лага. Божия врата Вавилон не е. Сбъркат. Сите религии са от Вавилон излезени. Той е дялото е Нимрод. Нимрод го е основал, ако читате остали заедно. А Нимрод се поставува дека е бил син на Астарта. На Астарта. Аштар, Анишави, Ища. И сега, Божия брат, како лажда дявол? Носи ги обавено Божите садове. Он ги чува, он не ги користеше. Навуходоносор не ги користеше садовете умре, Дойде нас него се викаше Валтазар. Валтазар беше пиандура. Правеше орги, правеше ядение, пиение. Викаше проститутки, се викаше там. Имаше къде него се и сещо. Валтазар, отлагало. И то значило Божия брата. Ако читаме, ке видим да е чиста лагаето. И сега он, пиян, наредува да ги донесат Божите садови. А они са отвоени за Господ, така да че ли? И сега дорисуват ги Божите салми. И они вика пия. А точно е Божие. Пия вино. Проститутки. се. Не ги осудувам. Не осудувам никой. Пие. С нечистота. Не е И знаете ли що се случи? Божията рака. Бог Божията ръка дойде и надиша на цил. Твоето царство е измерено и ти си измерен и си неден залесен и до вечер в Твоето царство ки биде разделено. Мене, мене е такел фарсин. Мене, мене е такел фарсин. Твоето царство е измерено. Ти си измерен и си неден лесен, Твоето царство до вечер ти обадено. А ти ги користиш на Божите сатани. И сега, нали речем обучението, ние сме избрани, повикани, очистени, пожисателница. Ние сме отвоени от грева. Ние сме отвоени от света. Ние сме отвоени от телесните походи. Ние сме отвоени от религия. Ние сме отвоени от темнината на оваа светлина заради Божия употреба. Ние сме отвоени заради Божия употреба. и Божия. Ке прочитаме сега 2 Коринтияни 6 глава. Шеста глава, 14 до 18. Не преглювайте се во нееднаков јарам со неверниците, защо има правдата заедничко со беззаконието? или какво заедничество има светлината с темнината, во што се сложила Христос со Велијал, или каков дел има верникот со неверникот, или како се сложила Божиот храм со идолите, Защо ние сме храм на живиот Бог. Како што рекол Бог, ќе живеам во нив и ќе одам сред нив и ќе им бидам Бог, а тие ќе бидат мој народ. Затоа излезете од меѓу нив и одвоете се. Одвоете се. Пиши основата, отворете се, говори Господ. И не допирайте се до нечисто. И аз ке ви примам. Ке ви бидам татко, а вие ке бидете мои синови и керки. Говори Господ се вишниот. Отвоите се. Бог сака да се отвоеме, да бидеме Негови. Татко ни е Он. Он сака да бидеме чисти. Он сака да бидеме отвоени от нечисти, отвоени от темнина, от неверници, така пишува да бидем праведни. Не са нашата праведност. Нашата праведност, нашата праведност не води в пекло. Може да мислите. Моята праведност ке води одведе пекло. Божията праведност. Господ Исус Христос, праведност, ме води в рајот. Оти ако заслужам по моите права, заслужувам смърт. Ами имам благодат. И заради тази моя неправда, Господ Исус Христос е на кръсто и моята неправда е взема и ми даде неговата правда. И ми вика, отвойте се. Не бидете више с идолите. Нема потреба више да се кланяме на света петка. Нема потреба више да се кланяме на Богородица. Нема потреба више да палиме свеки за здравие. Нема потреба. Що има вика тоа Христос се велијал? Що има заедно с идолите Христос? Нищо нема заедно. Той е темнина, ово е светлина. Е сега. Светлината може да дава темнината? Може. И да осветва темнината. Ама и темнината може да дава светлината, па и да се теми светлината. Затова мора да има граница. Темнина, светлина. Одем от темнината. Носим Евангелието, па се враки му светлината. Нали пише от там основното? пасища ке найде, кой влезе и ги излезе. Значи ние ке влезем и ги излезем. Ние сме от свето, ама не сме у свето. Значи ние сме у свето, ама не сме от свето. Ние сме от Господ. Ние сме от Господ. Отвоени сме от свето. Ама мораме да одем у свето, за да го носиме Господ. Ако си седме вало, ке биеме како калугерите. Знаете, калугерите имат, сакат по Господ. Калугерите го сакат Господ. То е жалното. Ама нема кой да го каже. И тая религия, тия традиции ги задръжат до робство. И трябва да се молим за тия дечки, за тоа и тия сестри, за тоа тия... Они го сакат Господ. И они мислят дека на тая начин го гагат. Той е залната на гяло, како што вика Божия брата, а не е Божия брата. Него е сбрка. Той е гяло, татко на лагата. Ние сме отвоени от лагата, за да я кажуваме в истината. Амен. Не можем ние на лагата да отговорим с лага. Защо? Е, па морам малко да се излажда Мора. Ако не излажеме, не, не би го е свет. Мора малко да излажем. Тоест, наотливост, то е витрина. Нека кажем, той е лага. Той е лукавство на гяло. Гяло е лукаво створение. И он се лага и те убедува дека той е вистина. И за жало, и много християни поверуват на тази лага, мислейки дека се увистили. Затоа вика отвоите се. Отвоите се од Лага се е лага. Макар и на шала. Я много пати и на шала кажам лага. Много пати го правам това. У шалата кажам лага. И си викам, Господи, ово е шала. Ако краеш един динар от 100 динара на шала, ако го краеш, шо е тоа? Да ви на шала го земате работа, да им дали ги изброиш точно парите. Лага си е лага. Вистина е вистина. Татко на лагата е дявол, татко на вистината е Господ Исус Христос. Вика, аз съм от вистината и е живота. Никой не дойде при мен, при таткото, освен при мене. Никой не може да дойде при таткото с малко лагичка, с мълтливост, с витрина. Ще отиде при таткото на лагата. Затова сме отвоени. Отвоени, очистени от двоите си, от идолите, от греба, от свето, от лошото дружство. От лошото дружство. От лошото дружство ги квари навиките. Добрите навики. Ако ние сме християни и попадаме лошо дружство и кажеш и еднъжка за Господ, нали сега морем път да и кажем, сега моето дружство бе лошо дружство. И сега аз го е Господ, мораше да и кажам, пишува там кротост, кажувате верата ваша. Мирно, кажете я верата. Јас е, можеше да я кажа верата, да кавирувам Господ. Не бива са, нели друштво е друштво. Арнама, ако почнам јас секојдневно за тоа лошо друштво, мислейки да ги доведам до Господ, они е ги ме одведат в темнината. Вистината е тоа дека Господ Исус Христос, кој доаѓа кај мати, му вика, стави и следи и си продължи Господ. Така беше, читаме, така ли? Долага от царинарницата, там, дека бил на царината. Долага и вика ме. Матери, остави се и го Йоман Йован Яков, остави се. Остави го татко, остави ги мрежите. Пощата го следват Господ Исус Христос. я се. Там пишува, и аз Дедов да донесам мир. Не сега мир, ще го сборим, днес не го Помежду луѓето. Значи аз дойдох до двора, син от татко. Керка от майка. Сна от свекръвната. И сега много лесно се приваки. Отвоюването на станата от свекръвата е лома. Не трябва ли да ни кажеш, че се отвоюват? Не трябва ли да ни кажеш, че се отвоюват? Сна и свекръвната се отвоюват. Ама татко от син, или син от татко, или керка от майка. Ой, разлики. Ой, керка от майка разлики. Не се разлики. Черката се разгонува от майката, при факт Исус. И аз го имам пример, кај не ги видя. Значи он изповеда. Он е викнал на коледование. Татко и майка и на Моника, дядо и баба. Викнал на коледование. Чекай, ти знаеш дека си, шо, дека забраздивам. Е Фу, Дори дядо и викал, аз съм с тебе Господ на Моника. Това е страшно. Некой да каже дека е Господ. Страшно. Арно, ама! Колонарче! Е чекай, чекай, чекай. Я аз те сакам како татко. Ама за мене Бог е татко. И него повише го сакам от тебе. Това е 20. То е отвоюването. То е отвоюването. И сега не значи нека Дело и Моника нека да се видят. Напротив, Дело се покая. Татко ми и майка ми. Пръв път, ако да тръгна на църква и да ставя устов, устов ми е ставя. Е ако отидеш на църква, колко се върнеш от там? И 20 стъпки доби удар и ги умреме. Това е спорви. Смешно е лъка. Смешно е. Много е смешно. Ама ако ти каже родител, не оди там, оти колко се върнеш, ти умръм. И 20 стъпи умрем от удар, оти нервозни сме. Не е смешно. Ти си викаш, а сега що да направя? Дали долам или не? И аз знам дека е тежко, защото аз съм го минал това. Я аз съм се молил денонощно, за да имам сила да тръгна пръв път на църква. Веруйте ми, за да бивам отвоен. Я бях очистен. Бях очистен от кръвта на Исус Христос. Бях чист. Ама можеше да се отвоя. Можеше да се отвоя от старите навики, от родителите. И аз знаете ли шо? Господ ми даде сила и рече. И аз го сакам Господ. И ги на църквата. А вие, ако сте решили да умрете, я и да съм дома, не може да ме собра. Може ли я да сопрам некој да умре? Па не съм аз Господ. аз ке одам, вие оставам во Божите раци, биете благословени. Оти да съм тука, ако сте решили да умрете, не може аз да ме сопрам. Да. Одам на църква, славяме го Господ. Кепи му на Господ, слушаме проповед. Враќам се дома, Они живи и здрави. Умрете ли ви? Не, не, добри сме. Е, да знаете дека аз више одам на е долу. Оди. И после некое време, татко ми се покая. Дори плака пред мен. Извинувай се за псувени, за Защо? От Оти тая наша отвоеност, заради Господ, дойте да они дојде да они дойдат към Господ. Ако ние не се отвоеме, они нема да дойдат. Ако ние не направим рез и не се отвоеме от тати от мама, ако не се отвоеме от грево, ако не се отвоеме от още навики, ако не се отвоеме от, отвоеме от общото дружство, па няма да дойдат към нас. Ние ги отидеме към них. И пак и е се загадим. Отвоеност. За Божия употреба. И знаете ли що? Кой се игра с Божите садови? Божията ръка пишува. Мене, мене, текело фарсини. Кой нас не нападят? Не се отмъздувайте, вие вика. Аз съм от на Господ. Аз съм отмъздувач. Вие си траете и молите се за него. Ние не значи да ги оставиме дели баба и татко и майка ми, да Господ се отмазне, за това ще, ще ни нападя. Ние се молим за него. Молете се за вашите неприятели. Молете се за те, от кои сте отвоени. Они дадат е към вас. Господ, е силен. Господ е силен. Отвойте се, вика. вие. Отвойте се, аудиторите. Отвойте се. Луито, по това ги познават. Божите салви, света. и се отвоили за Божия почест на употреба. И ако би сака да не запракава и да пие от нас пиян, како што пишува Стариот Завет, Валта шо време. Тука е Божията рака. Божията рака нас не държи. А тая не се покани. онки си си мрал с Господ. Не ние. Ние сме избрани, повикани сме, избрани сме, очистени сме, отвоили сме за Бог да се поставя пред нас. И третото. Кое е третото? Очистени? Отвоени? Не. Присоединети? соединети со Господ Исус Христос. Ние сме прикалемени на Божио народ. Затова Павле вика, пазите, вика, молете се за Израел. Не ги нападайте евреите. Не се спигувайте с нив. Отделни са Божи народ. Господ, Господ ги сака и див. И пишува там и много пъти се молиме за Божи народ, за Израел. Они са Божи народ. Бог не е неговото там не. Него он си ги сака, нив, и он си ги чека. Он ги, не, нив, нив ги чека. Ние сме прикалемени. Ние сме тия избрани незнапощи, защото сме живели в грех и сме прикалемени на дървото. А корена е Господ Исус Христос. Сега ние сме как? От първо Коринтияни 6 глава, 15-24. Първото беше през второто, не? Първото послание беше пред второто послание, така? Така ли беше или после втората? После третото. Сега ги читаме. Първо Коринт 6 глава от 15 до 20. Не знаете ли, не знаете ли, дека вашите тела са Христови членови? И така, ки ги вземам Христовите членови, да ги направим членови на блудница? Да не биде. Или не знаете ли дека кои ќе се соедини со Трудница е едно тело со неа. Зашто рече, обата ќе бидат едно тело. А кој се соединува со Господ, еден дух е со него. Кој се соединува со Господ, еден дух е со него. Бегате од блудство. Ово блудството сека да се нагласува. Читате ке забележите. Блудството сека да се нагласува да се бега. И сега кажува зашо. Секој грех, што човекот го прави, е напор од телото а блудникът греши пред своето собствено тело. Или не знаете така, вашето тело е храм на Светия Дух, кой е в вас, колко го имате от Бога. Па не си прибагате само на себе си, защо скарко сте купени. И така, представете го Бога във своето тело и във своят дух, кой е Божий. Присоединете на Христовото тело. Пишува какво можем да предвидим при судините? Може да замислите сега колко ги видим при судините като членове на Христовото тяло. Какво може да видим при судините? Църквата! Църквата! Христовото тяло е църквата. Ние сме присъединени тук от църквата. Ако ние не сме от църквата, какво може да функционира тази ще се Мартина сега е полна, не е тук. Значи она не е тук. И не е сега тук не участвувам сега от вие активности. Бог сака Христовото тело, църквата да биде при Да биде компактно, с любов. И ниятските поти да вярват да дадат. И не може окото да биде уша. Не може окото да биде сей аз служител да проповеда проповедник, вика тук, ай вика сега, вика, я мой толкова вика, защото тук, ай вика сега да застанем на глава и да лом Не може. С очите вика не може да лом. Ногата не може да гледа. Ногата оде да кашоевода окото. Окото не може да слуша. Ухото слуша. Ушето не може да го държа микрофон. Не може. Е сега някои глупости ще се правят на Фейсбук, има сваща там, може да видите. То е ненормално. Некои работи има ненормални, што може да ги гледат. Ово е нормално. Тело Христово. Главата е Христос. Ние сме само членови, присъединети на Неговото тело. И всеки член трябва да се знае улогата и функцията у тоа тело. И така присъединете ние да работиме за Царството Божие. Бог ме присъедини тело Христово, за да работиме за Царството Божие. За никой друг. Ние сме избрани, повикани и очистени, за да работим за Царството Божие. И Царството Божие да би до нас. Първото нещо трябва да го имаме Царството Божие, Царо Небесо до нас. А сето друго ке ни даде Господ, ке ни се предодаде. То, що ни трябва, ке ни даде. Така да присъединете към телото Христово. Ние трябва да я градим църквата. Там пишува дека Господ избрал некои, поставил, избрал, повикал и ги поставил за апостоли, за пророци, за евангелизатори, за пастори и за учители. У Ефесяните го пишува това. И пишува Павел, защо са они избрани? Они са избрани, за да я градат църквата. За да го градат църквата, Христовото тело. Не са избрани да си работят като шо они са. И тази истин дух, Свети Дух, ги воде, за да градат църквата. И пишува така, они деят на нашите души. Они се молят за нас. Ами ние се молим за них. За апостоли, пророци, пастори, учители тия петкратни служения. Ама членове сте, сите сме членове, сите можем да пророкуваме. Господ ако реши да пророкува, ке отдава своя дух и ке пророкувам. Така? Сите може да изцелувам. Господ може да даде даро на изцеление моментално. От парата на царството, всето друго ке ви се предадава. От друго, било коя ситуация, Господ ке ви каже що да правите. Дали да се молим за изцеление, дали да изгонуваме демони, дали Господ ке ви каже, ако се държаме. Ако Божиот Дух не сврзува у едно, ако сме присъединети при Посветиот Дух у Него, у Него, така да ние сме присъединети у Христовото тело. И сега, накрая, сите сме повикани, така ли? Сите сме избрани, тук ще така? Сите сме отвоени. Сите сме присъединети. Сите сме алелуя сега и сега. Първо Петър, първа глава 14 до 16. Това беше пред второ Петър. Първо Петър, първа глава 14 до 16. Како што сме кажани, всички сме Христово тяло. Како и чеда Божи сме. Како послушни чеда. Павлон е опомен. Не управлувате се според некогашните страсти, кои ги имавте во своето незнаење, туку според Светето, кој ве повика, бидете и самите свети во целото свое држање. Зашто е напишано, бидете свети, зашто јас сум свет. Тоа можеме да го направиме само преку Светиот Дух. Светиот Дух е тај што нас светува. Светиот Дух е тај што ни дава сила да се отвоиме. Светиот Дух е тај што ни дава сила да останеме одвоени. Светиот Дух е тај што ни дава зборови от телото Христо. Светиот Дух е тај што не осветува и он ни е гарант за нашето спасение. Пишува Ефесяните. Светиот Дух е гарант на вашето спасение. Имаме ли го Светиот Дух? Имаме се. Имаме ли го Светиот Дух у нас? Имаме го Бога. Затоа што Той е Негово обетование. Ќе бидам со вас до свршетокот на светот. И Он е со нас. Бидете благословени.